заспокоїв буркітливого англійця Філмарш. Містер Балон, подайте нагору намети і найнеобхідніші з речей, а решту повикидайте. Ну, то й що? знову скривився англієць. А в кабіну як? Там стінка. Всі гуртом зітхнули. Тепер усе залежало від вправності рудого бородання. Може, він її якось проб'є? обережно спитав австралієць Казіміш Потоцький. Проб'є дюраль? Отією виделкою? Нею можна тільки колоти жаб. Не будьте таким песимістом, озвалася Кет. Ми ж звідси нічого не бачимо. Турбалом гукнув тягти. Спершу витягли два намети. Тоді гладкий пад крикнув униз. Балон, там у фургоні ще один канат. Булат аж тепер уторопав, на який ризик ішов Тур, звільнившись від линви. Тур відмагався, але згори почали благати, і він урешті знайшов другу линву та подав кінець. І ще п'ятеро чоловіків ухопилися за страхувальну линву. Турбалон видав нагору в'язку спальних мішків, тоді знову два намети і філмарш нетерпляче гукнув Не займайтеся дурницями. Двох наметів нам вистачить на всіх. Якось переспимо і без комфорту. За два дні будемо на борту корабля, чуєте? Тур прогримів. Руки не піднімаються викидати. Там жахлива чорнота, сер, аж очам холодно. Ми вже тут відберемо, що нам треба і чого не треба, сказав Жак Антуан Мерсьє. Філе, благально звела очі кет. Не хвилюйтеся. Філмарш підвівся і недбало махнув. Але ж то марна робота. Тепер усе доведеться тягти на собі. На собаки, похопився скімос. Нарти порожні. Філмарш недовірливо глянув на собак. Нансен поклав їх за десять кроків від тріщини. На ну, санях і справді майже нічого не було але тварини здавались апатичні й виснажені. Філмарш сказав ми викличемо гелікоптер, якщо потрапимо в цей тнот. Гелікоптери вже демонтовані. Містера Матроуза пойняв страх. Трохи зверхні посміхнувся професор. А я гадав, що росіянам це чуття незнайоме. Булат нічого не відповів хоча міг би відповісти словами української приказки, яку полюбляв дід. Хатня думка в дорогу не годиться. Але певності в голосі Філа марша не було, і він змовчав. Професор обережно підійшов до собак і спробував погладити вожака. Та рудий вовцюга вишкивів ікла, і професор відступив. Ті собаки схрещені з вовками? Це гренландські вовки, сер, відповів Нансен. Коли собака стають не злі, ескімоси ловлять собі дикі. Він потріпав рудого пса за вовчу гриву, і пес майже по-людському до нього всміхнувся. Добрі собака, в голосі його забраніла раптом журба. Біля тріщини вже була ціла гора всілякого мотлоху. Тепер норвежець подавав на гору харчі. Філмарш усміхнувся і вирішив поки не втручатися, хоч уже консервів могло стачити на добрих 15 діб. Майже черкаючи краєм каламутний обрій, червоне сонце котилося далі й далі на схід. Філмарш почав непокоїтись. Він підійшов до тріщини і гукнув униз то ви ще там довго займатиметесь дурницями? Може, заодно подасте й сюди хід? Останнє, прогримів із прірви норвежець Тур. А хто все це не нестиме? Кожен візьме своє сер, згідливо мовив австралієць Потоцький. Він і досі не тушився довкола та всім давав корисні вказівки. Піднімайте ящик так. Тепер ставте сюди, а ці пакети з печивом відсуньте. Тепер тягніть, але дружніше, дружніше.